По всій Круковик. Фальшивий виклик. Світло настільної лампи вихоплює з темряви частину письмового стола з усім, що лежить на ньому. А на ньому бозна що. І це в нього Анатолія Маринича, який буквально втрачає працездатність, коли стіл захаращений. Звичайно, на його столі лежить лише перехідний календар та пачка паперу для нотаток. Віднедавна з'явився ще настільний годинник з дарчим написом підполковнику Мариничу в день річчя Годинник подобається Анатолію. Його не треба щодня заводити, лише раз на рік поміняти електробатарейку. Маринич підводить погляд на годинник. Ого, 15 на 11. Він сказав Вікторії, що прийде о 10. Тепер бачить. Дай Боже до дванадцятої оправитися. Вже скільки разів постановляв собі готувати звіт заздалегідь, щоб не сидіти отак до пізньої ночі, не поспішати, а спокійно подумати, проаналізувати все та спробувати зробити якісь висновки для себе, для підлеглих та для керівництва. І знову не вийшло, знову як у того студента перед іспитом однієї ночі забракло. Він ще раз обвів поглядом усе, що було на столі. Зведення, довідки, рапорти, пояснення. Та все широке розкреслене простирадло з графами, клітинками і цифрами в них. І з кожним роком, таке враження, кількість клітинок збільшується, число показників зростає. Усі цифри і проценти попередньо підраховані, але Маринич, як начальник відділу, мусить усе перевірити. Крижанівський не терпить нехлюйства в цьому ділі. Без точної цифри годі чекати точного аналізу. Отже, в першому кварталі Клепарівський карний розшук посів перше місце в республіці. Усі злочини розкрите. І підсумки п'яти місяців також непогані. А червень раптом дав одразу три квартирних крадіжки, котрі досі не розкрито. Почерк злочинців у усіх трьох випадках однаковий. Приходили в день, коли господарі на роботі, підважували чимось і відчиняли двері. Забирали лише гроші і негромісткі, але цінні речі, трипроцентні облігації, золоті персні та інші коштовності. Група розкриття квартирних крадіжок очолив заступник Маринича, чудовий оперативник Михайло Йоскович Грек. Його ще називали Евеєм управління, оскільки він тримав у своїй феноменальній пам'яті всі справи, що будь-коли проходили по відділу. Пам'ятав не лише рецидивістів, а імена, прізвища людей, які бодай один раз потрапляли в поле його зору, за якими тільки довідками не зверталися до нього. Після третьої крадіжки у колишнього голови райвиконкому нині викладача філософії медінституту доцента Куравльова, уже тиждень не змовкають телефонні дзвінки від міських та обласних керівників різного рангу, і кожен на тому кінці дроту хоче знати, яких заходів ужито, а найбільш уїдливі допитувалися, коли слід чекати наступного пограбування. Заходи, звичайно, вживаються, але люди чекають від міліції не заходів а знешкодження злодюг. А поки що він сидить над простирадлом з цифрами і процентами. А ще ж треба порівняти з минулим півріччям. Збільшилася чи зменшилася кількість правопорушень. Якщо збільшилася, то виявити причини. Якщо зменшилась, то знову ж таки завдяки чому. Крім того, треба підрахувати, скільки злочинів попереджено, і найнеприємніше дати ґрунтовні пояснення з приводу нерозкритих. Та хоча й ґрунтовно пояснює, за нерозкриті все одно будуть лаяти. Маринич викидає недокорки з попільнички в кошик для сміття, розчиняє настіж вікно, і до кабінету вривається хвиля свіжої прохолоди. Щойно прошумів короткий дощ, не та звична клепарівська мжичка, а бурхлива гучна злива неначе хтось там на горі розкрив якийсь бак, і вода з громом та гуркотом ринула на землю.